Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Molt bona nit, les 11 i 31. Benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97 punts de ràdio. Amb el treball de Salva Folgado i Ferran Ortiz de la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control de som. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.0 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Eh, són tants temes i cap ni un de manera destacada que avui vos deixem tema lliure per a que opineu el que vos done la gana. De cara a aquest partit, vos recorde diumenge 12 del matí des de les 11, sintonia Esports 97. El partit, el futbol contat eh, en valencià, sense filtres ni edulcorants i eh, un València de Futbol que avui ha entrenat i en el qual ara anem a parlar amb Passo Calabut el que ha donat de sí i s'entrenament, perquè hi ha algun dubte eh, que queda en l'ambient, però uno venia pensant eh, fixeu-vos eh, eh, hem tingut apertures esta setmana de tots els colors per ser d'agrair eh, eh, el fet de com eh, esta setmana o, o en les últimes hores i per Twitter eh, vos ha agradat eh, l'apertura d'ahir de, de programa eh, feta com parlem eh, des de eh, desde la entraña, eh, a voltes equivocarse no son perfectes, eh, pero siempre intentemos intentem y eh, buscar el mejor, A voltes el mejor no es el más popular, pero a voltes uno no ha de ser popular, sino de decir el que piensa gracias a Déu, eh, vos deia ahir, la gran de haber trobat esta casa, haber trobat un micro en el cual contar las cosas a la mejor manera. y probablemente en moltes estaré equivocando, no que no, pero el poder fero eh, sense cap pisar, sincerament, és eh, una situació que uno, eh, que uno agraeix. I per això venia pensant eh, en, a voltes el que envolta el futbol. Eh, eh jo crec que a voltes els dirigents eh, miren cap a altre costat eh, i passa molt. Eh, per exemple, eh, sense anar més junts, eh, i això li va... Eh, hi ha molta gent que eh, va pensar o que se va ficar eh, en compte de qui opinàvem que era una errada prohibir les bandes de música, prohibir no, limitar les bandes de música en Mestalla. Eh, de fet, eh, el club eh, ja ha anunciat que les bandes de música tornaran a xafar l'herba de Mestalla eh, moltes voltes eh, les coses no han de cegar i jo crec que a voltes el fet que la gent hagi confiat molt en Amadeus Salvo que ha liderat un complicadíssim procés de venda amb eh, tot en contra i pràcticament pactat davant mà per a que fora un altre l'amic de banca que es quedara al club, a voltes eh, fa que se perdi una miqueta la perspectiva. A Manel Salvo també s'equivoca, com tot fill de veí. I, i no ho ara per Amadeu Salvo, per eh, el fet de, de viure darrere o, o d'esquenes al futbol, Eh, esta vesprada parlava amb el company Vicent Linares, ara el tindrem en la tertúlia perquè avui Vicent ha estat en l'assemblea de la Federació Valenciana de Futbol. La Federació Valenciana de Futbol ha decretat en esta <coughs> lluita, en esta pelea, en esta guerra, Lliga, Federació, eh, entre altres moltes coses, i Federació eh, Consell Superior d'Esports, eh, avui la Federació Valenciana de Futbol ha decretat per unanimitat vaga. En el cap de setmana del 7 i el 8 de març. Eh, jo li preguntava a, a Lini, a Vicent Linares, al company de Superdeporte, bueno, Lini, i, i eh, de tercera fins a l'últim equip de nanos, i m'ha dit, sí, des de la tercera fins a l'últim equip de nanos. I jo avui li anava pegant voltes, no? Eh, perquè moltes voltes o moltes vegades no som conscients de l'exemple que li podem donar als més nanos. A veure com li expliques tu a un nano que a 7 i 8 ha de parar perquè a Villar no li agrada que el Consell Superior d'Esports li fiscalitzi els comptes. A veure un nano que se pren el futbol com una part important del seu cap de setmana perquè li divertís i li encanta i enxissa anar a pegar-li patades d'una pilota, a veure com li expliques que per una qüestió de pasta <coughs> no va poder jugar el cap de setmana. Eh, sé que a lo millor eh, pot, eh, algú pot pensar que això és demagògic, eh, eh, però és com ho veig. Mm, no són conscients moltes voltes, i a vegades també ens passa als periodistes quan ens fiquem davant d'un micro, micro, del mal i sempre que li donem als més nanos, i després se queixem de com ve la joventut. Quan a voltes el pitjor exemple li donem els que tenim que tirar del carro i els que tenim que posar les coses clares. A veure com li expliques tu a un nano que el cap de setmana del 7 i el 8 de març va tindre que parar per una qüestió de pasta i de la butxaca i dels diners que li toquen o no li toquen, o li fiscalitzen o no li fiscalitzen a la Federació Espanyola de Futbol i Àngel Maria Villar, que ja sabeu que pregunta per persones que fa 11 anys que van faltar, com ell va fer amb Gil Marín, quan se la va trobar en una reunió li va preguntar què tal està tu padre? Pues el padre de Gil Marín, que és Jesús Gil i Gil, fa 11 anys que estava a Esterra. Bueno, pues per això, home, per Villar, no per Gil, para el futbol, en este cas en València. I sembla que cada volta més territorials van sumant-se a aquesta història de la que després parlarem també, perquè eh, n'hi ha un nou capítol i és que eh, probablement no va haver-ne eh, decret de venda centralitzada dels televisius. Aquesta història és molt llarga, a lo millor serà per a la setmana vinent, però avui també és possible que el toquem. Amb tot això, senyores i senyors, el que anem a fer és endinsar-se en la feina, que tenim molta per davant i el temps és el que és, així que el que anem a fer, com cada dia a aquestes hores, és repassar l'actualitat del dia, com sempre, el mapa de l'actualitat esportiva del dia ho fem sempre en 5 fotos. Primer guanyar, després sentar-se a vore. Dani Parejo ha recordat que tots els enfrontaments directes d'este cap de setmana entre rivals ja que complir imperiosament amb l'obligatòria premissa de guanyar. Mientras que a las 2 de la tarde haya sido un 1, será todo, todo bueno y todo lo que pase será fenomenal. Juegan dos rivales directos, se van a jugar un poco eh, la vida, pero lo principal es que nosotros a las 12 de la mañana saquemos los tres puntos y luego lo que pase, pues bueno, seremos más o menos beneficiarios, pero no nos, nos interesa poco, la verdad. Negredo segur. Nuno estima que el davanter ha sigut decisiu en les últimes victòries com a local i l'alinearà des de l'inici i ben acompanyat en les bandes per aprofitar les seues característiques. El dilema del mig del camp, tot i que André Gómez avui ha entrenat bé el primer entrenament de la setmana amb el grup. Parejo corre també perill perquè està a una hora de suspensió i la setmana vinent n'hi ha partit al Calderón contra l'Atlético de Madrid. Altra batalla guañada El TAD reconoce la suspensión cautelar al defensa levantinista Ramis, que de esta manera podrá enfrentarse al Rayo. Juan Fran diu que per a y partit i la resta, lo primero son els punts. Independientemente de que se juegue de una forma o de que se juegue de otra, lo que se va a valorar y lo que te va a dar eh, la permanencia van a ser puntos, ¿no? Calendario exigente es el que li a la Valencia básquet per davant, tal y como ha recordat abans d'enfrontar-se a estudiantes este matí el seu entrenador, Carles Durán. Cada tres días tenemos un partido muy importante y espero que el equipo responda. Y espero que, pues que en eso nosotros intentemos no, no potenciarles y sacar nuestras armas e intentar limitar sus opciones. Les 11 eh, de la nit i 39 minuts. Pausa ràpida i de seguida estem ja amb Pascual Caluig, el company de Superdeporte, i amb Parejo, que parla avui en Paterna, per a saber què és del València de cara a aquest partit. Jornada vital, vos recorde, arroba esports 97 nit, 8 tema lliure per a la vostra opinió. Fem una pausa i tornem de seguida. Ta -ta -ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. La lluita per la tercera plaza a la 97.7 Radio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València-Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Arte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 42 minuts ja. En este cas, connectem ràpidament amb la redacció de Superdeporte. Pascual Calabús, què tal? Molt bona nit. Hola, què tal Manolo? Muy buenas noches. Bueno, pues este matí entrenament del Valencia en Mestalla a porta tancada. Pascual, com sempre, s'ha colat ja coses i és el que li anem a, a preguntar. Sobretot perquè hi ha un nom propi que preocupa i és el d'André Gómez, este Pascual. ¿Qué tal? Pues mira, André está bien, está bien. Eh, ha entrenado por primera vez esta semana con el grupo, después de que el martes se, retirara a mitad de la sesión por un leve pinchacito en la zona de aductor de la, de la pierna derecha. No llegó a ser eh, ni siquiera una sobrecarga y el futbolista ha ido evolucionando bien y hoy ya ha entrenado con total normalidad con el grupo. Pero, ojo, eh, es el primer entrenamiento, estamos eh, pues a poquito más de 24 horas de un partido importantísimo para para el Valencia, que es el partido contra la Real Sociedad. Las lesiones musculares siempre hay que tenerlas eh, ahí pendientes y tener cautela. Y yo quiero ver también cómo el, cómo el futbolista pues mañana sigue entrando bien, tiene buenas sensaciones. Y a partir de ahí uno tendrá que decidir, tendrá que decidir porque eh, la semana que viene también hay un partido muy importante. Está el tema de Parejo con cuatro tarjetas amarillas. Tiene que ver un poco cómo mueven sus piezas en el centro del campo. Eh, lo que sí que se puede decir es que André está bien, pero eh, queda muy poquito para el partido, ha tenido unas dolencias musculares y uno puede jugar un poco todas estas cartas, ¿no? Mm. Ver qué juega contra la Real Sociedad, qué cartas esconde para jugarla contra el Atlético de, Madrid. Yo creo que, hay que tener también en perspectiva eso, porque lo que no puede hacer el entrenador es jugarse al 100% y perder dos futbolistas de la importancia, Andrés Parejo de un tiro. Això és un problema. Eh, pues, eh, I que, a més, tindrà que eh, solventar i solucionar el propi Nuno efecte com maneja les seues peces. Jo crec que i és la frase, l'acaba de dir Pasqual Caraguts. Com maneja, com juga les seues bases Nuno Espírito Santo. Eh, Pasqual, alguna cosa més que comentar de cada partit de demà? Jo crec que, com dèiem en, eh, en l'inici, eh, s'ha d'anar compte de la importància i de que en els últims partits ha sigut vital i és sí o sí segur Negredo en la punta de l'atac contra la Real Societat el domingo de matí. Sí, además que, que uno es consciente ya de que, de que Negredo es un delantero de área, de que vive de, de los balones eh, dentro del área, es un, es un depredador y, la forma para explotar el juego de, de, Negredo de la mejor manera posible es abastecerlo de balones, eh, bien desde las bandas o bien también por un juego más interior, pero que Negredo tenga alimento, ¿no? que el tiburón <laughs> tenga alimento y balones dentro del área para poder convertir goles. A partir de ahí es lo que estamos hablando. Se entrenó esas situaciones el martes, el miércoles, eh, hoy jueves, eh, viernes, eh, o sea, se ha entrenado durante toda la semana, así que Negredo va a ser titular sí o sí, Piatti sí o sí va a jugar desde la izquierda, y bueno, la duda es si va a estar Segulí o Rodrigo en la derecha. Hoy, en este entrenamiento a puerta cerrada, me está ya aprobado Sofian Segulí y ahí es lo que, la principal duda, la principal duda que, que va junto yo es en la banda derecha, Segulí. Rodrigo, Rodrigo Febulín, tu no tienes, Manolo? Pues eh, que no tinc tampoc eh, que la història i que si tu, que eres els meus ulls en paterna esta setmana, eh, planteges que n'hi ha moltes variants, en efecte, és més el libreto tàctic de Nuno ens ha ensenyat que per molt que puga quedar clara o que puga semblar clara per una alineació fins que no la tingués en paper i una hora abans del partit mm, a voltes eh, apostar és arriscadíssim además, además esta semana se ha añadido una dificultad eh, extra y es uh -huh. el hecho de que el entrenador bueno esta y en las últimas semanas el hecho de que el entrenador ya no está probando los 11 tal cual ya uh -huh. no los plasman los terrenos de, de Paterna o en Mestalla de, de una manera clara, sino que mezcla equipos de cinco jugadores, de siete futbolistas, <laughs> en función de los que va disponiendo en cada sesión de entrenamiento. Pues, cada vuelta es complicado Sí, sí, es difícil, es difícil. muy bien pascual muchísimas gracias Un saludo, Manolo, de nada. nuestro nostre Pascual pascual Calabuz, que hubiese ha estat en entrenamiento eh, Dani Parejo, que ha hablado eh, sobre la gran jornada que Calipotes para para el Valencia si guanya el pero sobre todo això, si guanya el domenche Mientras que a las 2 de la tarde ha sido un uno, eh, será todo, todo bueno y todo lo que pase eh, será fenomenal. Juegan dos rivales directos, eh, se van a jugar un poco la vida. El Sevilla sí que es verdad que, que, como no gane, pues bueno, se desengancha un poco de esa zona Champions. Pero, pero ya te digo que la liga es muy larga, quedan muchas jornadas, pero lo principal es que nosotros a las 12 de la mañana saquemos los tres puntos y luego lo que pase, pues bueno, seremos más o menos beneficiarios, pero no nos, interesa poco, la verdad. Eh, un parejo que se le ha pero también pasó a si es el mejor equipo del 2015 y ahí parla de las virtudes que tiene este Valencia Club de Fútbol Que somos el mejor equipo de 2015 no lo sé, nosotros jugamos como jugamos, eh, tenemos una forma de, jugar, de plantear los partidos, nos ha ido bien eh, todo el tramo que llevamos desde que empezó la temporada hasta ahora y, ha dicho antes que no vamos a cambiar un eh, centrocampista el Leo del Valencia Club de Fútbol que para de la valoración que está dient, probablemente el 50 punts fan que no valorando pero que eres squad pero són un fum de punts. y sobre esa historia ha parado Dani Parejo. Eh, estamos a un nivel, pienso que bastante alto, porque sí que es verdad que, que ahora parece que no entrar en Champions sería, pues, no sé, sería increíble, se, se acabaría el mundo. Y para nosotros pienso que también, ¿no? Pienso que Valencia tiene que estar en Liga de Campeones, por club, por, equipo y, por todo en general, pero, pero no va a ser fácil. El, Sevilla está haciendo la mejor temporada de su historia, el Villarreal también, eh, el Atlético está increíble y parece que entrar en Champions, que si no entramos, pues bueno, se acaba el fútbol y, no, y la gente parece que tampoco valora un poco el, trabajo que estamos haciendo, de, estar a tres puntos de que el año pasado fue campeón de Liga, de que estamos a seis puntos del mejor equipo del mundo, mejor que puede ser el Barça o a 10 del Real Madrid y, bueno, pues yo creo que son cosas que, también hay que valorarlas. Pero últim, eh, sobre l'horari, eh, eh, su problema chufla y todo el mundo diu això de que es un horario muy bonito pero para als es un horari fotut el jugador de 12 del matí, si no, sentiu a Parejo toca cambiar todo el modus operandi habitual del futbolista en un día de partido. Y bueno, sí que es verdad que es un poco, un poco raro, ¿no? ¿no? No es lo habitual, a lo que no estamos acostumbrados, porque te levantas pronto también, tienes que comer a lo mejor alimentos que cuando te levantas tampoco, pues bueno, tampoco te apetecen, como la pasta o el arroz, eh, comer hidratos para, para luego poder rendir. Sí que es verdad que, Valencia es una ciudad, pues bueno, que el clima a esas horas, estas fechas, pues bueno, hace, empieza a hacer ya calor, aprieta, se nota mucho, ¿no?, el cambio de temperatura, pero bueno, al final no, no se excusa, Les paraules de Dani Parejo, recordeu, diumenge 12 del matí des de les 11, sintonia d'Esports 97. El partit València-Reial Societat en Mestalla és la jornada, si el València aconseguís eh, fer bé les coses. Tanquem la informació de València, després la reprenem. Eh, fer bé les coses del que ha fet el Llevant Unió Esportiva. Eh, perquè, si més no, ha aconseguit una sanció que era desproporcionada, monstruosa i lamentable de quatre partits sobre Ramis, primer deixar-la en un per les al·legacions presentades al comitè d'apel·lació i després perquè ha guanyat la batalla també en el Tribunal d'Arbitratge Esportiu que li ha concedit la cautelar al defensa del Llevant Unió Esportiva. Tornem a la redacció de Superdeporte. Rafa Marín. Hola, Rafa, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, què tal? Batalla guanyada per al Llevant d'Unió Esportiva, que ara, i ara n'hi ha que ser pillo, i el Llevant segur que ho va ser, tal com està la xufla esta de les cautelars, i no ho dic per el Llevant, eh? Vull dir que ara el Llevant, a més, ha de ser pillo i ha de fer-ho bé. El Llevant ara, si és llest, que crec que sí, va a triar el partit en el qual Ramis complirà el seu partit de sanció, que ha de ser el que més li convinga al Llevant. Así es, y ese partido además es el del Santiago Bernabéu, eh, después del partido contra el Eibar del próximo viernes, el Levante visita al Real Madrid y más o menos las fechas coinciden, porque calculan en Orioles que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tardará unos entre 7 y 14 días en, llegar a una, a una resolución sobre esa tarjeta que queda, que queda pendiente. Así que, en principio, eh, sería, sería lo idóneo. Sería lo idóneo siempre y cuando el TAP no opte por directamente quitarle la cartulina roja que visto lo visto mm, no habría que descartarlo tampoco. <laughs> En muy mal lugar, ¿eh? En muy mal lugar ha quedado el comité Competición que queda me em, a a a la a l'alçada y, que sepamos todavía no ha dimitido ninguno de sus no no no no <laughs> pero ells dimit, dimitir es un es un es un no nom rus. jugar ese és verbo, un nom no? rus no és un verb <laughs> bueno pues eh, amb tot això hi havia en principi una, lli una llista primigènia de Lucas Alcaraz de 20 jugadors per a que entrara Ramis mm. entra Ramis però finalment cau Martins no? Sí, se ha caído Rafael, vuelve a quedar claro que el brasileño lo tiene en arameo, para jugar con Lucas Alcaraz y viajan tres porteros. Mariño esta mañana afortunadamente se ha entrenado sin problemas, todavía de todas maneras no las tiene todas consigo, así que Lucas por si acaso se ha llevado al canterano Zagalá pero en principio jugará Mariño. Así que no va a haber problemas para que el Levante repita por segunda semana consecutiva su once de gala. El once de gala me digo que también eh, cau Jason, el eh, jugador del eh, Levante Unión Esportiva, no llevará problemas para el once de gala en un partido que yo, tal y como juega el Levante, que no es más a ver, sinceramente, pero también tal y como habéis, a volte, tendís a suicidarse Paco Gémez, he hecho oportunidades al equipo Granota de rastrear algo positivo en Vallecas. No tiene nada que ver, lo cierto, el Rayo Vallecano con el Granada. No es de todas maneras el Rayo un rival que se le dé bien al, Levante. Y hay que recordar lo que ocurrió en la primera, en la primera vuelta. Eh, fue además una de las puntillas ya para, para Mendilíbar, que fue destituido días después. Eh, yo me quedo de todas maneras con la inercia positiva que lleva este Levante, no con el juego, pero sí con la inercia de sacar puntos, de, de, competir y de no bajar nunca los brazos. Y eso es algo que el propio Paco Gémez hoy en rueda de prensa ha destacado. Él se espera un levante que va a ir a Vallecas a ganar. Y lo cierto es que a eso, a eso precisamente, es a lo que van los, los granotas, que llevan seis de los últimos nueve puntos y que tienen esta semana contra el Rayo y la próxima contra el Eibar dos auténticas finales por la permanencia. A, la FI. Eh, Rafa, eso que estaven dient durant la semana, i jo he sigut el primer, eh, jo no m'amagui, a lo mejor tenían que alzar la veu, pues mira, en esta volta ens ha demostrado que que ha, ha sigut la mesura eh, que li sirve al conjunt nota. Se han movido bien, de todas maneras, en esta ocasión en los despachos. También hay que reconocer que era fácil. Es que simplemente aportando el vídeo de lo ocurrido no había otra, otra salida que, quitarle esa sanción absolutamente desproporcionada a, Iván Ramírez. De todas maneras, eh, insistimos, el Levante en este, en este caso eh, hay que aplaudirle la gestión que, que, ha hecho, sobre todo porque ni siquiera ayer se dio por eh, satisfecho una vez que apelación rebajó a solamente un partido los cuatro que le había metido competición acudido al TAT, con el que además no tenía una, un buen sabor de boca de, la última vez, aquella con Rubén, os acordaréis, el, en el partido contra el Betis. Y lo cierto es que de todas maneras en los Ríos hoy están, están de enhorabuena, aunque Mm, no sé vosotros, a mí me queda una sensación, un sabor de, injusticia y de, arbitrariedad que no consigo quitármelo, y aún sabiendo que Iván Ramis va a jugar mañana. Volve, gracias Rafa. Hasta luego. ya a en el entrenamiento, eh, Ferran Ortiz, que es el que ha pasado en el día de wii en eh, Buñol? ve el llevant <laughs> tancat el llevant tancat de treball de les contra, per a contra el Rayo que recordem tindrà lloc demà a l'estadi de Vallecas a les 6 de la vesprada. L'entrenament d'avui s'ha caracteritzat per un estudi del rival utilitzant el vídeo com a ferramenta fonamental per al Caraz a l'hora d'analitzar els moviments i, i el xoc de l'equip contrari. I després el grup ha xafat el Ciutat de València per a posar en pràctica la tàctica presa i ultimar la preparació física. Eh, després de l'entrenament ha parlat Juanfran, uh mhm. -huh. y a lo el veterano del Granota explica fundamentalmente que el equipo ha de concentrarse en traer els resultats y els punts no preocuparse tanto de las sensaciones del shock. Más que sensación en cuanto a juego, lo que necesitamos era eh, sensación en cuanto a resultados, en cuanto a puntos, ¿no? Sí se está consiguiendo eso, es una cosa muy positiva, pues porque el equipo no estaba sumando antes y ahora, independientemente de que se juegue de una forma o de que se juegue de otra, lo que se va a valorar y lo que te va a dar eh, la permanencia van a ser puntos, ¿no? O sea que ahora tenemos otros dos partidos en los que van a ser fuertes, pero que, yo creo que son eh, contra equipos en los que se puede sacar puntos. Ha también también del, del partido front Granada, que tanta polémica ha deixat al llarg de la semana y ha resaltado que encara que en sort, la sort y hay que buscarla Sí, más de la forma de la que se estuvo jugando, sobre todo por los, por los tres puntos, ¿no? Yo creo que esos dos goles que se metieron en el 88 y en el 94, conforme el equipo estaba que ya se veía todo de un color negro, la verdad es que bueno, tuvimos muchísimas suerte, pero en el fútbol muchísimas veces suerte no te viene así por así, sino Suerte hay que buscarla, ¿no? Ha tenido paraules al rival de demás que considera asequible y considera que podrán competir a seguridad pero els tres puntos. Cada, cada partido es un mundo, ¿no? Lo que está, eh, yo, yo pienso y, yo creo que, el Rayo es un equipo que, te deja jugar, presiona mucho, su campo es muy pequeñito. Y, yo creo que, a diferencia con el Granada, que son equipos que, pues, que vinieron aquí, que se, que se encerraron, que se, que se encontraron el gol y te, y te cuesta más, ¿no? Yo creo que estamos mentalizados para, para traernos algo positivo, ¿no? Bueno, pues las palabras de Juan Fran, el defensa del eh, Llevant Unió Esportiva. En este cas eh, tens per a tancar la primera mitja la primera mitja informativa del nostre programa y per a parlar de Valencia Basket. Venim que tota la setmana que era molt important que poguera treballar-se l'aspecte físic després de com venia l'equip en l'etapa Belimir Perasovic. Després que avui fa una setmana, no, avui fa 8 dies ja, el eh, conjunt eh, taronja quedara eliminat de la Copa del Rei, és temps que ha tingut Carles Duran per a treballar tota aquesta faceta en eh, l'equip valencià i avui, precisament, eh, Ferran Ortí ha parlat d'això, de com està treballant l'equip durant la setmana. Sí, ha dit que han estat entrenant bé, que han tingut més temps i que l'equip ha de plasmar-ho al, al camp. Al, al... Estamos entrenando bien, es cierto. Eh, es cierto que también no habíamos tenido este tiempo para, para estar más juntos, para trabajar mejor. Yo creo que ha sido muy importante, pero al final <clears throat> hay que plasmarlo en el partido, pero en general Yo creo que el equipo pues va en la línea ascendente de cada semana, pero puliendo mucho más los detalles que a mí me gustan. También habla sobre las lesiones que está teniendo el equipo y ha dit que están tratando prou el, tema físico, tal como has citado antes, y que ha notado una mayoría en el estado físico de ISUC desde el partido de Copa. Eh, esperemos que, que, que sigamos en esta línea, que nadie se Creo que el grupo está trabajando en general y creo que Sergei eh, ha hecho un cambio. ¿no? Yo creo que pasado la Copa del Rey, eh, él ve que, el final del túnel se acerca. Eh, yo creo que él está teniendo una ilusión máxima con volver con nosotros. Y bueno, espero y confío que dentro de poco y espero que la semana que viene, pues no sé si va a poder jugar, que lo veo difícil, pero sí empezar a hacer algún entrenamiento con el grupo que sería muy importante. Ha tingut també bones paraules per al rival del, del diumenge, per a les estudiantes, i diu que els jugadors que té l'Estudiantes combinen fam i experiència i que el seu entrenador, a més, té molta experiència en, en la Lliga Espanyola. Bueno, es una pista donde vamos a encontrar jugadores con una experiencia muy buena liga como Javi Salgado, Nacho Martín o Fede Bardaque. que combinado pues con jugadores que tienen hambre, ¿no? Pues Javi Seda, Fernández, el mismo fichaje de Aladori, ¿no? Yo creo que han hecho una combinación perfecta y además pues bueno con un clásico en los banquillos que, conoce muy bien la liga y que y que hace que su equipo pues sea un equipo súper competitivo en casa. Les paraules, gràcies, de l'entrenador eh, de València Bàsquet de Cares Durant. Per cert, apunta que eh, o s'apunta que Víctor Claver pot acabar en el Kimki a Rússia crec que ha triat tot molt mal. Els temps, les possibilitats i les seues eh, forces les ha mesurat malament. El valencià, però bueno, tota la sort del Montperadell si finalment s'obri aquesta possibilitat en el Quim Rus. Tanquem la primera mitja hora i obrim ja el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi fins a l'hora de la matinada. Esports 97 nit en la 97.7 ràdio. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut comença el temps de debat, tertúlia d'anàlisi així a la 97 punts de ràdio a Esports 97 nit eh, ja ens acompanyen eh, els eh, tres periodistes que avui ens van a ajudar a parlar de tot el que és l'actualitat esportiva anem a tenir una miqueta de tot eh, perquè avui anem a tenir alguna de Llevant alguna de València, eh, alguna de futbol base de Federació Valenciana de Futbol que sabeu que eh, van a la vaga 7 i 8 de, de març després parlarem amb el compi de Super de que ha estat en la federació avui en aquesta eh, assemblea en la que me diuen que eh, la decisió d'anar a la vaga ha sigut per unanimitat eh, vull dir que han eh, anat tots a la mateixa i també eh, parlarem eh, lògicament intentarem parlar amb el president de la Valenciana amb Vicente Muñoz Castelló eh, que ha sigut l'home que ha estat president una volta més eh, i que ha estat eh, en aquesta eh, reunió en la qual s'ha decidit que 27 i 8 de març per el futbol valencià. Eh, complicat, eh, ens preguntava ara <laughs> Andreu Alberola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Eh, una miqueta això, però va, això va perquè la federació en el seu dia, eh, com tenia beneficis, renuncia a la part que li pertoca de subvenció de l'erari públic, però a canvi via el que vol és que no se li fiscalitzen els comptes, és dir, que ell puga fer i desfer els comptes de la federació, com ara n'hi ha aprovat una llei de transparència en la qual tot ha de quedar eh, plasmat en negre sobre blanc, pues, eh, no li agrada que eh, CSD i Miguel Cardenal eh, vagin a fer això. A més, els clubs, sobretot des de categories inferiors, han de posar en nòmina eh, a molta gent a la que, no paga, a la que pagaven en negre. Hi ha que dir-ho així, però és que si no, no hi ha manera de mantenir això. Gratificava, no pagava. Bueno, gratificava Pepe Aguilar, què tal? Bona nit, periodisme.com. Eh, gratificava eh, eh, esta història eh, si eso tú has de, has de pagar, has de comenzar a pagar y es imposible. el fútbol amateur en se en va a hacer puñetes. Eh, yo hi ha una part que l'entenc, la l'entenc perfectamente. Gonzalo Pablo, ¿qué tal? Molt bona nit. Bona nit. me preguntaba de la primera mitja hora, eh, no que per la vida pues, me recuerda del fin de sábado, que entonces cada semana per el, partido en esos seus... si no le expliques tu que de parar el serie y el 8 pero una cuestión de pasta? de diners que no té res a veure amb ell. Que no té res a veure amb ell. Vull dir, a la fi moltes voltes diguem ai, la joventut com ve. I és que hem de donar sempre, donem moltes el millor i a la joventut, ja no? No, no. En este cas no. No, no. Per a res. A més, és que si està, si està Villar pel mig, eh, bueno, lío seguro. Sa, sabeu, bueno, eh, venen molts líos, vull dir, eh, s'ha probablement per la setmana que ve, perquè eh, Villar, a més, s'ha collit, perquè Villar viu en, eh, en Biarlàndia. Eh, però, però, però... Avui però, les imatges d'avui. Però, en, <laughs> però, ai, vaig. Però, però tonto no està. Vull dir, Villar ara està demanant-li a la Lliga que li pertoca un percentatge dels televisius de la Lliga. I ho fa perquè hi ha una llei de FIFA que l'empara. Vull dir, viu en Villarlàndia, però tonto no és. Però no li interessa. Correcte. Eh, crec que està demanant el 5, però la Lliga només vol donar-li el 2. A més, per lo que semblen des de Madrid, me diuen que probablement el decret que estava esperant Eh, eh, la Lliga de Futbol Professional per a la venda centralitzada dels televisius, probablement el PP a la fi no va traure aquest decret llei i va a instar als equips que cadascú negocia de manera individual. Vull dir, eh, com diria aquell, eh, ve, ve un tsunami per davant que no sabem encara les dimensions del que pot arribar a ser. I, en efecte, com deia abans, eh, com li expliques tu a un nano que ha de parar per un tema de pasta? A mí me da a mí me dona molta lástima, eh, lo que está pasando en el, en el fútbol español y es que ya no ve d'ara, ve de, de pero Pero es que, eh, a la imagen del fútbol español entre la liga la Federación, el Comité superior de deportes, es que ¿qué qué vol dir? Es que no, no yo yo que es una cosa que, me crida la atención porque, a Bore, en teoría eh, se debería ganar a una per el futbol espanyol mm. i així mm. cada un està en un, en un lloc, en les seues coses... En la Lliga una cosa, la Federació una altra... Però de totes formes és que ni, ni en este cas van dutxar una, perquè la Federació Madrilenya fa la vaga eh, un dia, la, la Basca és un, una, és una altra. Posat Ara la Valenciana una altra. Posat a para El... Sí, no, feu-ho tot al mateix temps po... i veuràs com sí que sona més. Eh, jo, ahir crec que Pepe té, té la raó i mm. crec que acaba de donar en un dels punts claus. Posats a parar el futbol que les federacions eh, territorials poden parar el futbol de tercera cap a ballesta, l'última categoria de nanos, eh, i que té una seva raó per a parar-lo, perquè jo crec que eh, en este punt sí que n'hi ha un, un, un, una certa, un fil, certa una, un fil de lògica que empara... O un per què. O un per què, en efecte. Eh, ja se pot dir, a les 12 i... Sí, ja se pot dir. Recollons, pareu tots a Ah que tindrà més ressonància. No pares tu un dia, tu l'altre... No, pareu tots el mateix dia. no sona. És que si no... Ah, no, no és que en València en València. Sonarà, ah, bueno. sonarà en València. Ah, vale, vale, però és que en Madrid, en Navarra, en no, Galícia, en Andalusia, estan jugant dels donos no passa res. I, i, algo... I després paren en, en, en el País Basc, ja, però és que en Andalusia, en Madrid, en Múrcia estan jugant, entonces no passa res tampoc. Eh, jo, eh, i pel que dia <laughs> abans Andreu, heu, heu vist les imatges, jo les recordava al principi del programa. És tremendo, eh? És billar, vull dir. És tremendo. Eh, eh, però que billar eh, visca en el seu món no vull dir que... que Villar no bobo, vull dir... Eh, lo, lo, lo que passa és que viu ah, molt bé. Dos collons, eh, eh, la contestació. Sí, home. <laughs> Sí, què, què, li dius? Però, però, per no entrar, però què li dius? Vull dir, què li dius? Vull enviar-lo a... Agarrar-te a, agarrarte a, a Jesús Gil Marín i preguntar-li com està tu padre, que fa uns anys que està criant malbes. <laughs> De puta mare. Eh? L'altre dia, l'altre dia... Per eh, eh, va dir-li, pues fa que no empitjora. Pues què li vas a dir? L'altre dia, per cert, jo no ho vaig veure i, i mm. en les red social... Eh, vaig veure això i, jo, i hi havia gent que deia, veus com Jesús Gil està viu? <laughs> Ja ho dia, ja ho dia jo, que ja fa temps que, que està en Venezuela, estan... Però, i clar, me vaig quedar que no entenia el que havia passat, perquè jo dic, però este home li ha dit com ha estat un pare? És que, bueno... És billar, Villar, és Villar, és Villar i Villar és en, en, en, la, més, en la seva més pura essència. Es fa enviar-lo a fer la mà <laughs> dos sí, paraules. Sí. Sí, sí, sí. Però, però certament la, la realitat eh, és que per, aixes, per altres coses és un tipus que sap on xafa perfectament, i per això pues, està fent el que està fent i està parant la competició i està apretant a la, a la Lliga i no és que tan sols li vaig apretar a, a la Lliga, si més no és que com deia, ho fa sempre emparat per lleis, i en aquest cas la llei eh, diu que eh, eh, en, eh, a la Federació Espanyola de Futbol li pertoca un percentatge dels drets del de, de futbol televisat. Com, deia... En contra de parar, te vaig a contar una història. Mm contraparar, el ha 1.200 xiquets que en este cap de setmana en València van a fer unes Olimpiades, que són les del colatge de pureza. Tots els col·latges de la pureza d'Espanya de, de estan aquí per fer unes Olimpiades. Uh -huh. 1.200 nanos fent esport. Això, això no ho diuen. Que és, que és el que... que és, el, que... El, el, punt contrari a la vaga. I és el que hauria de ser, és el que a voltes hauríem de fixar-nos, i probablement la culpa tenia més els mitjans de comunicació, eh? vull dir, jo me, me poso el primer de la, de la llista per a, per a no eludir responsabilitats però és que, eh, donem el mateix, eh, tu, eh, a aquests nanos que estan eh, il·lusionats, com dia Pepe, és eh, de, és de Puríssima, en fer... Eh, pureza. En pure, pureza, perdó, eh, de fer... No els coratges així en València. Correcte. <laughs> Eh, en fer esport, a veure com tu li dius a aquests nanos que, que per un tema de... És que venen amb tota la idea, val? Oye, que no tres ahora més, és que no tres ahora més. Clar, que al final... imagina que hi ha un problema i que, i que per un problema de pasta no se poden fer aquestes Olimpiades de nanos. Com els dius tu a aquests nanos? Vull dir, claro. és el que deia abans. Moltes voltes aquí sent com ve la joventut, però la gent que ha de dar i donar l'exemple des de les federacions, des dels mitjans de comunicació, des del futbol moltes voltes professional, eh, quan veus un jugador que és eh, eh, espill per a molts nanos i que el veus males actituds fora del terreny de joc o dins del terreny de joc. Vull dir... Referència a Cristiano? Eh, pues, per exemple. Pues, pues, pot ser, pues, Cristiano hi ha molts més. La eh, veritat, és que això és un tema. Això és un tema. A la fi dius, estem donant el millor exemple i jo crec que la resposta probablement, molt probablement, siga no, no estem donant el millor exemple. Uns més que altres, però no estem donant el millor, el millor exemple. Dit tot això, senyors, altra de les situacions que n'hi ha en el dia d'avui, ja de seguida entrem a parlar del València, però ja aprofitem aquesta història, és eh, lo de Levante Unió Esportiva. Estaven raonando abans Ara, de entrar. Eh, a Ramis li cauen, a Ramis li cauen quatre partits per una acció que jo en un autobús segur que hauré penjat alguna senyora major en més, en més força en més violència, la, en violència, violència li cauen quatre partits, arriba a això i diu, no, no, no, quatre, no, uno competició, de tant en tant treballeu una miqueta i a banda de sancionar les coses, mireu-les. No, no, a banda, a banda de quedar a dinar, feu alguna cosa. Correcte. Mira, és, és <laughs> increïble. però, Però és que, que arriba el Tribunal d'Àrbitres Esportiu diu, no, no, és que eh, ara mateix eh, apliquem la cautelar probablement li lleven la cartolina roja, però és que la cautelar, el truco de la cautelar està fet de tal manera que eh, el llevant, eh, si és llest, que està demostrant que ho ha sigut, podrà triar el partit en el qual Ramis complisca <laughs> el partit de Sanz. Vull dir, però te, vos vaig explicar una, una megrosa encara, que no, no sé si la sabeu. A l'inrevés. Resulta que el davanter que s'expulsa a tenir aquesta jugada, que és l'Arabi, té tres grogues. Si li lleven el partit de suspensió i s'arroja, se converteix en una groga. 4. El Granada està a punt de jugar contra molts rivals directes i diuen quatre grogues a una de la suspensió ah. que complisca el partit contra el Barça que ell no tinc res a fer claro. Claro i ja tinc el davanter preparat, vull dir, així cadascú va manejant els, comitès. són la mateixa Levante, és la mateixa jugada de Levante que vol a Ràbil, va jugar en Vallecas i passa de Ràbil, va jugar al Bernabéu. Exactament. Però si vas a jugar en set, igual se té. Amb el qual el Granada no ha presentat eh, alegacions, clar, és que és normal. Al Tribunal d'Arbitratge Esportiu per a, per a la cautelar diu, no, no, jo la cautelar no he volgut. Maló, però que, que, que compleix cap paliza de cap, no? És que és increïble perquè ni són quatre partits ni és uno, ni és uno. I després, lo del lío de la cautelar ja m'explicaràs tu. Eh, jo conec un cas de prou, que és el d'Àlex i que l'any passat jugava en el Mestalla i que està en l'Olímpic de, de Xàtiva, que va tindre una acció desafortunada amb un àrbit fa, farà ja igual mes i mig uh -huh. i, i li van caure no sé quants partits bueno, total, després una eh, després va quedar eh, l'Olímpic va presentar un recurs a consciència i, i la qüestió va quedar un poc pues, en, en, en vista de no sé quin comitè i li otorgaven la cautelar i ha estat, no sé, igual un mes chuante en la cautelar. Mm. O sea, que al final, un mes en no, la cautelar, ¿eh? no pasa res y que liquidaba uno o dos partidos por cumplir. Es tremendo, ¿eh? Y al final han llevado pero han llevado con podía haber cumplido después de un mes sin estar cumpliendo. Es que es, una cosa tremenda. Es, un, cosa, sinsentí tremendo. El fútbol español es un despropósito total. Es una pero, pero, yo pero, para, es una chifla cósmica. Es que a banda, este es un tema para a calfase, pero es que... Yo yo la eh, una semana... Es que, aboré. Yo duco una eh, semana, valga la ronda ya, en un caloret, <laughs> que no, que vamos, duc toda tota la semana y l'altre día me, me, me un buen amigo y me decía, te calfes molde de mí, que te diría, pero es que yo toda la vida... No, es que yo también... en Ferraresina. No? Jo, eh, jo, jo t'entenc perquè espera, per, que el faci perquè a veure, a qui li, agra, a qui li agrada el futbol eh, veure el futbol espanyol és un despropòsit total i és una, bueno, anava I a dir una barbaritat. I serà el discurs meu d'esta setmana. A la fi, per molts diners que se manegen en les televisions, per molts Messi i Cristiano Ronaldo que hi hagin, eh, per molta federació que hi hagi darrere, per molt, eh, per molt de tot això que tu vulguis, a la fi els únics que sostenen esta punyetera competició que es diu Lliga Espanyola, que diuen que és la millor del món, mentira, a la fi, els únics que sostenen este invent és el cor de l'aficionat, el sentiment de l'aficionat, que saben que estan en una competició desequilibrada pressupostàriament, desequilibrada eh, judicialment, perquè la justícia no és igual per a tots. No, no. I tot i així, eh, sabedors que tens, que tens sí. molt poques opcions i que les poques que tens te les van a assassinar en quan puguen, tot i així, eh, i s'ha aficionat cada diumenge, i ja no parle de, del llevant el de València, parle del de l'Eibar, del de la Reial, del, de Granada. Del, de Granada, agarra cada diumenge la seva bufanda, la seva bandera i se va a l'estadi a animar. Se gasta els diner. Sabedor que està en una competició que està desequilibrada. Completament i encara així agarren cada cabàs quan passen aquestes coses sí. que no veig. Eh? Per això t'he dit que a la fi, Normal. per PP, l'únic que manté això és el, és el cor de l'aficionat. És, una, i és, una, és el sentiment, una vergonya. El tio que a lo millor deixa de minxar eh, ternera per a minxar sí, pollastre sí, no. per treure's l'abono. Per treure's l'abono a final d'any. I, i, és un, i és una I vergonya. I és una vergonya, perquè el, el tema del, del comitè, quan tenen que fer les coses, no les fan. I quan no les tenen que fer, les fan. I és un despropòsit total. antes, está en parlant de, de, bueno, del tema de Cristiano en Córdoba y todo eso, pero es que lo de Cristiano... Eh, a ver, les la imagen que Traurán, a quien le pero pero eh, Cristiano Ronaldo toda la chugada sansera comienza a pegar puñales y patales que sí. esperas espera estar per si entrar de oficio, poden sancionar, no, clar, poden prácticamente pràcticament tota això és deberes, però eh, jo crec que deurien d'entrar d'ofici clar que no deurien d'entrar no entren Pero se diu com se diu a lo en el deber de d'ofici no, es que, no, és que deurien d'entrar ah, en esa jugada deurien entrar, en aquesta jugada deurien entrar, pero lo que va a hacer Cristiano. ahí me va, a hacer el árbitro. Sí, perquè, perquè no ha reflectit res en l'acte, exactament. Eh, però el curiós del cas és que en aquest acte que estava fet amb tota la intenció perquè a Cristiano mm, no, no el rosaren, val? No, no, no el fregaren ni de prop, eh, eh, si tu agarraves aquest acte que va, que va propiciar dos partits de suspensió per a Cristiano Ronaldo i tu agarraves l'acte de Ramis, mm -hmm. de l'expulsió de Ramis, si tu llegies les dues expulsions, les dos, eh, les dos frases que que l'àrbitre fica en l'acte, descrivia una acció més antiesportiva, l'acte del Córdoba Real Madrid en quant a Cristiano Ronaldo, que l'acte del llevant eh, Córdoba, eh, Granada en cuanto a Ramis y todo China a uno le en dos y al altre en cuatro. Es el que no ya, pero no agárralo. una pausa, venga, y ya a parar de fútbol, que ya toca. En el tram final, a ver si pueden contactar a el presidente de la Valenciana, en Muñoz, y que les explica una miqueta el tema de, la vaga, el perqué, el cómo y el cuán, eh, pero pero que parar de fútbol, lógicamente así a la 97 puntos de radio fins a la una de la matinada los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Estas fallas, hazte fotos en cualquier momento y comparte tu alegría con tus amigos con el palo de selfie de Levante. Podrás hacerte los selfies de la mascletá, de los castillos o de los conciertos de la forma más sencilla, sin descargar ningún programa y con el disparador en el mando. El domingo 1 de marzo, por solo 9,95, el palo de selfie con Levante, el mercantil valenciano. Disfruta las fallas y compártelas. la lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València-Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. En el dia le han preguntado a Dani Parejo, al capità del Valencia Club de Futbol, sobre un dels eh, aspectes dels los cuales estén tota toda, tota la setmana, tant eh, a días en el Supermurciélago com per la nit així a Sports 90 tanto tant en Levante Televisión Televisió com en la 97.7 Ràdio. Eh, esta és, en majúscules, la jornada. Si el València guanya, este cap de setmana, quatre dels sis primers s'enfronten entre ells. Parejo ha donat en el clau. Lògicament ho sabem tots que és aixina, pero no está de más recordar el que Parejo, que todo está está fenomenal, pero siempre y cuando a las 2 de la vesprada, está la Fernández ha a la fi del partido els 3 punts s'han quedat en casa. Mientras que a las 2 de la tarde haya sido un uno eh, será todo, todo bueno y todo lo que pase eh, será fenomenal. Juegan dos rivales directos, eh, se van a jugar un poco la vida. El Sevilla sí que verdad que que como no gane, pues bueno, se desengancha un poco de esa zona Champions. Pero, pero ya te digo que la liga es muy larga, quedan muchas jornadas, pero lo principal es que nosotros a las 12 de la mañana saquemos los tres puntos y luego lo que pase, pues bueno, seremos más o menos beneficiarios, pero no nos, inter nos interesa poco, la verdad. Esa es la realidad de la historia... Eh, porque a veces eh, se despistem, eh, a veces se tienen la culpa el los Pero es cierto... eh, a veces se despistem todos porque estamos muy molt este, de esta semana de és una jornada propícia, és cert, eh? és la jornada més propícia, vull dir, les dues pròximes jornades poden ser fonamentals per al València Futbol, però estem mirant a dues jornades vista, no estem mirant a que el diumenge hi ha un valència Real Societat, és que és cert, però és que se dona tan poques voltes que el calendari te propicia que quatre dels sis primers s'enfronten entre ells, perquè és que el gran beneficiat d'esta jornada pot ser el València. Però porta tota la raó Parejo, eh? jo crec, Manolo, perquè és que la Real Societat no és un equip fàcil i no va ser un partit gens fàcil per a València. Eh? I, i la, la prova la tenim en que tu, tu mires els últims anys i la Real Societat ha toca la cara crec que però en els, no últims, el València, eh? en els últims 3 anys. Eh, no, no és el mateix València, però... però... No, no, però ni en equip, ni en mentalitat, ni en la vestidor, ratxa, ni en res. La ratxa de la Real Societat, i vull d'això... Eh, bueno, és, és el que hi ha dos ratxes, ¿vale? anem a, anem a, eh, a posar les dos per, a, per al debat, perquè més jo crec que les dos han de, han de posar sobre, sobre, sobre este debat. Una que és que la Real és l'únic equip que no ha guanyat fora de casa, en guanya la PSN Lliga, dos, que és el que des del eh, 14 d'abril crec que és que la Real no guanya un partit fora, del, abril del 2014, i n'hi ha un altre, que és que la Real només acumula una derrota en les últimes 5 visites a Mestalla. I no només això, és que, per exemple, fa dues temporades s'endugué per davant d'un entrenador. Del 2 a 5, no? 2 a 5 en Mestalla, i ja sabeu com és això, Llorente vete ja i diu, no, jo no, però l'entrenador sí, i agarra i el tira no? vull dir, eh, xiules a la llotja però el de, el de la llotja tira el de la banqueta de totes formes, eh, Parejo és perfecte la, la, la reflexió és perfecta és dir, qualsevol qüestió propiciatòria passa perquè tu guanyes si tu guanyes, després ja veurem. I a més, queda moltíssima lliga encara i se tenen que enfrontar tots els equips que estan per ahir tu tens que anar a, a, a, als camps dels de, de, de, dels tres primers classificats. Entre ells tenen que enfrontar-se també. Es, per això jo penso que el millor, lo millor quasi seria el desbancari al Sevilla d'una vegada. Mm. Jo, Perquè bueno, els ah, altres... Sobre això n'hi ha moltes teories. Sí, jo, crec, sí, però jo, part, jo, partint, jo no estic d'acord. Partint de, de, de, de, la, un, un segon, de la reflexió que acaba de fer jo ara, un que segon. tots tenen que enfrontar-se entre tots, els que estan, els que estan per davant de tu, si lleves a un mig, després que se peguen el de dalt. A veure, d'eixa història... I tu vas a pescar, amb bues. Des del dimecres que més o menys venim parlant d'ella amb certa assiduïtat, a cadascun, des del dimarts que venim parlant d'ella, a cadascun del periodi, dels periodistes que han passat bé per així per la ràdio, bé per la tele, li he sentit una teoria diferent. <laughs> Cadascú té una... Jo tinc la meva i ho he dit moltes voltes. Per a mi, lo bo seria un empat en el Bernabéu i una victòria de l'Atlètic en Sevilla. Per què? Perquè eh, tu dices, li fiques dos punts més al Real Madrid, li restes dos al Real Madrid, la costa és perquè no pots agarrar, però la costes cap a tu, i eh, li poses dos punts més de camí per darrere al Villarreal, i una victòria en el, en el, en el Pizjuán del Atlético de Madrid, lo que fa és un anular ja al Sevilla. I, i a tu te quedes igual a i tu, no, tu guanyant, lògicament, no perds com va amb l'Atlético de Madrid, amb el qual vas enfrontar-te la setmana següent amb el gol a has guanyat depèn de tu, continues depenent de tu. Esa és la meva teoria, però no, veure, jo, jo... tantes com persones n'hi ha en el globus terraqui, <laughs> de, de, després de lo que he experimentat aquesta setmana, te puc dir que n'hi ha teories al voltant d'aixòs dos paris, Gonzalo. No, inclús pot ser que hi hagi més teories que persones, eh? És possible. <laughs> com diu Andreu Albrona, en efecte, és molt possible que hi hagi més teories que persones. A veure, jo, jo entenc la teoria que, que esteu exposant i, i, i que diu Manolo, i a veure, de veres... També que... tinc una molt fixa, eh? Si el València no guanya o Perguera, Déu no ho vulga, la millor opció és que empaten, que empaten els dos partits. Jo, jo crec que... Jo penso una altra manera. Eh, és veritat que, que és molt raonable el que, lo que esteu dient, que, que a veure, que, que palme el Sevilla, que el València guanya la Real Societat i que el València se, se posa a, a 8 punts del Sevilla, pues, a veure, és una, és una renta molt gran per a lo que queda de, de Lliga. Però és que, no sé, jo penso una altra manera. Jo crec que, que el València Mm. té que guanyar, això està clar, sumar els tres punts, però és que crec que el València té que mirar per amunt i no per carrere, uh mhm. -huh. i per amunt està l'Atleti de Madrid, que si el València guanyarà la Real Societat i guanyarà el Sevilla l'Atleti de Madrid, el València empataria l'Atleti de Madrid i aniria a Chuase la tercera plaça al Calderón. Uh mhm. -huh. Si el València guanyara en el Calderón, o eixirà viu d'allí, que jo crec que pot ser perfectament, eh, el València, eh, jo crec que, que la moral que agafa el València per a, per a lo que queda de Lliga... Però és, se la plaça la pots allargar una setmana més, guanyant el Calderón. Guanyant el Calderón és tercer. Si, si guanya l'Atleti i guanya el València, guanyant el Calderón tu tota la setmana que ve és tercer. Sí, a veure, és veritat, però no, no sé, és que a mi... Sí, però de l'altra manera li, trau, li trauries ja 3 punts, con la qual cosa... És no, opinió. sí, però ja no, van el Sevilla. A mi pa Carrere... Però ja, però ja t'ha llevat el mig al Sevilla. El Sevilla ja no compta, ja són 4. A mi Arre no m'agrada ah. mirar. Vale? El Sevilla està sin punts i, i pot seguir a 5 punts. I ja en, en, en una altra jornada li traurem més punts. però seguir a que punts quan mirar... tu estàs mirant el Barça que està a 6. No, jo estic mirant a l'Atlètic. No, jo estic mirant a l'Atlètic no, no, Madrid. No, tu mirant el Barça que està bueno, així. Això és bon raonament, eh? eh? Jo, jo no, no mirem enrere, no mirem enrere, però estem pensant en agarrar al Barça que està així i tu no vols mirar enrere quan tens 1 a 5. Jo crec, Cuidao. Jo crec que és un error, tirada. Eh, jo crec que és un error mirar al Barça i al, i al Madrid, no per res, sinó perquè al final jo, tenen una plantilla en tant de potencial i en jugadors que marquen la diferència en tanta facilitat que qualsevol partit se van portar per davant. Eh, el Barça té bona plantilla, però el Real Madrid i el Barça jo crec que són de l'altre món. Y estoy en Pepe, eh, dic, no, pero en realidad sí, estic en Pepe en que cuanto antes te lleves a, al Sevilla de, de la lluita per la Champions, mejor, el Sevilla, el Villarreal, tot això que se te puedes llevar cuanto antes, mejor. Y después ya te la jugaràs tú en el sí, de, sí, de Madrid, damunt, on te la, on que te la tingues a jugar. Als tres camps de, de dalt. pero es que entre ells també tienen que, que, que jugar-se entre ja. ells algú té que caure. Punts tenen que perdre ahir d'una bonda, una d'una altra, d'un a l'altra. Igual que el Barça, igual que el Barça té que, que visitar, no? Té que visitar Calderón, Camp Nou, sí, sí, no, Bernabéu. Ja dic que tu tens que anar als tres. tres Pero es que entre ells també tenen que, que pegarse. Y tú tienes que estar ahí a la guaita a ver qué pasa. Y no, tú no puedes fallar y tienes que estar ahí a ver la que cau. Que és raonable la teoria i, i jo l'entenc i és, és veritat. Passe el que passe, si al final el que té que fer el València és guanyar el partit i si al final li trau al Sevilla 8 punts, pues de categoria, perquè el que va darrere de tu a 8 punts. Bueno, veurem què fa el Villarreal en el, en el Real Madrid, però bé, i, i, i si al final li guanyes avui a l'Atleti Madrid i tu també li guanyes a la Real Societat però pues, Villarreal també li tens guanyat ja, ja, ja també li tens tu Sí, sí, sí, no, no. En, en principi, en principi, clar. En principi. no sé què canvi la cosa ja, però, quan bueno, vingui el Villarreal. És un dels poquets que tens que jugar en Mestalla. El del Villarreal. El del Villarreal és l'únic... L'únic de dels grans dels grans que, que queda que per passar Sí. per Mestalla. Sí. És més, el, al València li queda Villarreal en Mestalla i després els tres grans, Calderón, Bernabéu i Camp Nou, però la resta dels equips que estan cinquè, sisè, eh, tots, tots això ja se'ls han passat. Eh, ja va, a partir d'ahir, d'aixòs quatre, que es té que passar, ja van tot del de desè cap a baix, vull dir, té un calendari amb, diguem-ne, quatre... Eh, eh, un port de primera, que seria eh, Villarreal, i tres d'especial, que serien Atlético de Madrid, eh, se, eh, Real Madrid i Barcelona, ojo, igual que per la resta, el València ara ja és un port especial. Però això ja no te, això no te garantitza res. Jo eh. crec que el València el que ha demostrat és que al llarg de la temporada contra els equips més grans funciona i se sí. creix eh, davant d'aquest tipus de reptes i després contra equips com el Deportivo de la Coruña ja hem vist que, que ha palmat i contra altres equips és que la meva... ahir és on has de treure també eh, punts per a, per a la Champions eh? la, meva, la meva teoria ha tres partits el València, o quatre eh? Mm -hmm Palma, el Real Madrid palma los No, la mejor teoría. teoria... Eh, I el Real Madrid palma dels mateixos que sí, tu. Sí, del Barcelona, els altres tres crec que son Deportivo de la Coruña, no? Y dos equips més també de... Parejo valorar, el podem recuperar per ara després d'esta pausa. De fet, anem a avançar la pausa tranquil·lament, Arturo. Anem a la pausa de, de i mitja de seguida tornem. Sentim a Parejo perquè jo soc d'aquesta teoria, no sempre estic en tot d'acord amb el que avui hi ha hagut alguna frase de Parejo que no m'ha agradat en la roda de premsa, però bueno, eh, si voleu entrem i si no, no. Eh, però sí que soc de la teoria de que al València, i jo sóc el primer que li apreta des, de, des dels micros, crec que a voltes no li estem valorant el que està fent, que són 50 punts. Que és el que te donen per a ser el quart no és, però és que és la puntuació més alta de la Lliga en anys. Crec que mai el quart classificat en 24 jornades havia arribat als 50 punts. En altra lliga, el València, en altre any, per millor dir, el València amb 50 punts, a hores d'ara, estaria tercer segur i probablement pugnant per el segon lloc. L'última lliga la guanyant en 61, eh? Pues, eh, anem a, que seria el que tens ara més els 21 de casa, que és el que te queda per jugar. Imagina't. Pausa. Eh, anem i tornem amb Dani Parejo. Vinga. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales, un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. la lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València Reial Societat. El fútbol contat sense filtres y en Valencia a Manolo Montal y Salva Folgado. Esports 97, el partit. Valencia, Real Sociedad. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos del Arte, Lexus Valencia, Luxo Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto y Fotopro. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Continuem. Eh, Dani Parejo deia avui sobre lo que estén diciendo. la valua dels 50 eh, punts y de lo que está fent el València, només 4 derrotes en la Liga y fui de esta manera. Eh, estamos a un nivel, pienso que bastante alto, porque sí que es verdad que, que ahora parece que no entrar en Champions sería, pues, no sé, sería increíble, se, se acabaría el mundo, y para nosotros pienso que también, ¿no? pienso que Valencia tiene que estar en Liga de Campeones, por club, por, equipo y, por todo en general, pero, pero no va a ser fácil. El, Sevilla está haciendo la mejor temporada de su historia, el Villarreal también, eh, el Atlético está increíble y parece que entrar en Champions, que si no entramos, pues bueno, se acaba el fútbol y, no, y la gente parece que tampoco valora un poco el, trabajo que estamos haciendo, de, estar a tres puntos de que el año pasado fue campeón de Liga, de que estamos a seis puntos del mejor equipo del mundo, mejor que puede ser el Barça, o a 10 del Real Madrid y, bueno, pues yo creo que son cosas que, también hay que valorarlas. Dos cosas. En una aterrado, Dani Parejo. No se está el suficientemente el que, el que de es que a jugar a a pero un 50 Y ¿eh? y no juega cuatro derrotes. Pero no podía me parece que si no nos metemos en mm. Champions acabamos. Pues sí, Dani. Si no se o en Champions... Sí. El, que mana, el, Mira. que, el que mana el que que pegar para mm, remodelar esa plantilla al tope salarial va a ser minso. Estoy completamente de acuerdo en tu, mano eh, yo creo que te rao y no te he te te en el, en lo que estás hablando de que es verdad, que tenía que valorar eh, eh, la puntuación que te el Valencia y que, ahora, que, el Valencia está cuál, está a tres puntos de de Madrid, que es el hasta el momento, campeón de la, de la liga y a, eh, del Madrid y a, son cuatro 6 del Barça. Eso eso espera valorar. Lo de que si no nos metemos en Champions no acaba el mundo, hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que sí y no se puede decir. Damun, porque ahora el Valencia se la hecho a la Champions. Ha sido la carta a la Champions porque ni hay que recordar que la Copa la va la va... La va tirar a la basura, la va tirar a la basura. La va tirar, la copa la va tirar, però... Així no adulcorem les coses. Va tirar la, la, el fem la copa, punt. Sí. Eh, i, i, i ho va fer per a centrar-se en la Champions la carta del València és la Champions tu no pots dir mai en la vida que si no entres en Champions no passa res, perquè sí que passa, perquè tu te l'has jugat a una carta i perquè el València depèn de que tu entres en Champions. És que és clau, és, clau, Home, en, en la que... continuïtat del projecte és clau. Entonces tu, s'acaba el món, sí que s'acaba el món, però s'acaba el projecte. El món, no el projecte. Home, el projecte del club sí, sí. se pot acabar, perquè si no, eh, lo que acaba d'explicar de, Manolo, se té que fer un, un, un, una maniobra econòmica molt important si no entres en Champions. Ara, jo sí que estic en parejo en el que el València no se li està valorant, i, i ho comentava també Manolo, si le está de que chue que chue que chue vistos bueno ese chua ve, ah, chua chua chua ve, chua ve, no chua vistos pero chua ve. exactamente si tú has visto, que, que, que, vol? Que has visto lo que guanya l'equip. Que guanya l'equip, Claro que guanya l'equip. Eh? Tu jugues malamente Y al final guanya 0-2 o, 2-0 estás en Mestalla. Pero el Valencia no juga tosco. El Albacete El Albacete, perdón, m'ha ratllat, m'ha ratllat, m'acabé de rayar de mala manera. <laughs> <laughs> Contra el Getafe l'altre día El partido Es una castaña 3-4 ocasiones no que está Al final, todos contents. Después de ningú se'n recorda com Con va ser el partido del Getafe. sabes qué pasa que va a Saps ¿Sabes qué pasa? que como no tenim Copa del Rey entre mí Y tenim Copa de la UEFA, la semana se fa tan yarca que al final eh, eh, acaben forzantes acabé acaben forzantes bach. el debate de la tercera plaza fa dos meses que la gente le tenen dar forzar la gente de comunicación te parle ¿eh? Ya no te digo el de Chuarbe, chuarvistos Es una locura es una locura, si tú antes partidos, acabé Mira, el es Es un problema de no tindre competición es que de lo que dios de la Copa Es veritat que abore El objetivo clau es la Champions Pero es que lo que a parla en el día que, el Valencia va a tirar la Copa al FEM totalmente Es mhm. que la Copa va a donar molt tanaba a donar mol porque tú estarías intentando entrar en Champions pero tens partits de Copa del Rey. es una ilusión me més Y per a a de rotació y de la va tirar al FEM. Y pero lo que están parlant de Sevilla y Villarreal, es un duelo espectacular en UEFA, Me encanta. Sí, la veritat és que... Sí, és el, que València, el València eh, li ve el, ideal. El, el València li ve ideal. El València li ve ideal. En efecte, en efecte, però a més de tot això, la realitat és que va ser un, un duel molt bonico. Senyors, per a diumenge, noms propis. Hi ha un problema en el mig del camp. Hi ha un atisbe de problema en el mig del camp. Eh, ja ho hem explicat en la primera mitja hora, però tornem a fer-ho. Eh, avui ha sigut eh, el primer entrenament que ha completat André Gómez amb l'equip André Gómez té una punxada als isquios. Quin problema tenen aquestes punxades? Sí. Que són molt de la percepció que tinga el futbolista. I vaig explicar-me. Una la punxada és el pas previ al trencament de fibres. Val? Què passa? Que el dolor de la punxada moltes voltes va i ve. De repente, en 24 hores, se te'n va el dolor, tu eh, penses que està bé, al dia següent vas a entrenar, ho dones tot i a mitjà d'entrenament te torna a pegar i te tornes a assustar. El jugador no té, per dir-ho d'una manera, d'una una expressió molt gràfica, eh, no té tota la confiança en estar al 100%. A mi me diuen que el jugador ha entrenat avui en l'equip, el primer entrenament que ha fet la setmana cert, però que l'ha fet bé. De no passar res estrany, perquè clar, queda de molt l'entrenament, de no passar res estrany, André en la convocatòria va estar però ningú me pot assegurar que André vaig estar en l'11 inicial. Quin és el problema? El problema és, un, el d'André, Dos, Enzo Pérez crec que ahir va ser el primer entrenament amb el grup perquè ha estat uns mm. dies en Portugal per el tema del passaport, obric un parèntesi no sé per què volem el passaport si no anem a jugar en Europa, tanque el parèntesi eh, i tres no, el passaport comunitari, no? per lliberar una plaça de, sí, de sí, comunitari sí, sí, sí, era una conya ah. <laughs> i tres, lògicament Dani Parejo estava una hora de la suspensió i la setmana que ve està el Calderón aquestes eh, coses no tenen per què passar, però és llei de Murphy. Home, seria no. massa cas que se trencara contra la Real Societat Andreu Gómez i que un Barejo veiera la cinquena groga. És llei de Murphy, és que pot passar. No jo no dic que vaig a passar. No seria la primera vegada que te passa, que li passa al València. I damunt vas al Calderón. Però bueno. Per això dic, hi ha un problema enmig del camp a veure com en uno les seues peces. Mira, jo crec que està clar que André Gómez és un dels ah, futbolistes més importants que té, que té el València. Uh mhm. -huh. pero si, si no está para chuar, yo no lo forzaría. Es que si, si, si tú le vas a, a posar a chuar y le vas a pedre durante un mes y medio, dos meses, o tres meses, no sé lo que... No sé lo que no, no, es de forzar, eh? No es de forzar? no, yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, mm. mira, cuando me mires en cara que que tú tienes otra información. Oh, no, yo no, no, yo me acuerdo. O, o el caso de Parejo, estaba en esa temporada, mhm. uh -huh. que se que en cara no tenía Enzo Pérez, y lo que volvía era que viniera Enzo Pérez, que ficharan a Enzo Pérez. Y lo que va a hacer es, Parejo e de la no, no recuerdo el, el temps de, de recuperació que li va determinar els, els servicis mèdics, però vamos, eh, li faltava encara una setmana i ja el va, el va clavar a entrenar en, el, en els seus companys per accelerar un poc la seva tornada i, i enviar però un missatge. Però jo crec que això fa però, perquè està absolutament segur de que no Parejo més, és eh? Parejo el que... Jo crec que Home, la, la diferència és que Parejo... Espere que estiga segur, el perquè el si no està segur... El, el metge no te diu que pot entrenar si no Més que el metge eh. és el jugador al que li preguntes i el jugador te diu estic. Si el jugador diu estic és una cosa però si el jugador com en este cas André Gómez te diu no ho sé no o, tinc o, de, o, denota, o denota dubtes que és el que ara, a hores d'ara podem dir eh, que, que a més és normal, eh, vull dir, quan no té una punxada hmm. és que eh, és molt punyetera la punxada de moment desapareix el dolor i dius, ah, ja estic bé torna, final, tornes mana... a entrenar, pam, tornes a tindre una punxada i te tornes a buscar el que mana és el criteri del futbolista Y no me es el criterio del futbolista. El, el entrenador puede ir lo que, lo que huiga. Si el futbolista no se nota en confianza per a jugar, no va a jugar. Jo, o jo no de, hauria de jugar. Jo de totes formes no veis tan, tan de problema, perquè a veure, crec que el, que el Valencia te recupera todo eso. Uh -huh. tinc, abans de, de de, tinc clar que en uno va a hacer lo que ningún piensa que va a hacer? que, que no sé qué fará, que, que pero aún no cada uno o, que, la sistema, teoría de la sorpresa del sí, uno. Sí, que sistema ficará Pero está claro que lo que... que pues lo va a jugar parejo, sí o sí. Sí, hay shouting claro porque lo, que no... hombre sí, si le trago en groga, pues que que hacer pero te que, pero que el partido parejo. No puedes reservar a parejo Para chugar en el Calderón, Porque tú tienes que mirar ahora el partido Y el partido es la Real societal. Parejo te que El tema André Gómez, sí que es veritat lo que digo Andreu, que, que cómo está el futbolista y que diu, pero si no Chu André, André Gómez, yo creo mm. que el Valencia te alternativas Pero sobradamente, o sea, es que acabas de fichar a un futbolista per, valor de 25 millones de euros para que te marque la diferencia en el centro del campo Si después de portar ese futbolista no eres capaz de reubicar peces, mm, no sé. Pues que no a jugar un 4-4-2 2 tranquilamente ah, es que ¿Eh? estaba pensando pensant ara mateix y ya está claro puedes jugar en... en que tan no, no, tan o, en el 4-3-3, en, en, Javi Darrere y en Enzo y en, Parejo. y si no, hay pues, Javi Fuego, Parejo, dos hombres de banda siguen Fuego Ulipiati y dos de Bander. Ya está. ja, más està. Si Si, que ha sido del 4-4-2. Si el, sí. <laughs> Però el tota problema que si tú no tens dos y esclaves de d'inici en el 11, ya no te queda en la banqueta re res cambiar el partido pero pues però jugar en, el centro que también pots, pots de, falso nou, no? de, de falso davanter. Era, era Rodrigo de Pol, yo veía vaig quedar equipo No, no, jo, Rodrigo de Pol de falso nou. Sí, estaba jugant de falso nou, de fet. Bueno, si jugaria de nou en Negredo, en teoría porque no te més, tampoc. Sí, no, ahora yo. jugant un 4-4-2. També ho han dit, també ho han dit. Bueno. En, en Mestalla, Nuno interpreta que Negredo és vital i que de fet les últimes victòries en les últimes victòries Negredo Negredo. clar, ha, que... ha tingut eh, molta Però part de culpa. El eh, canvi del dibuix tàctic, el canvi del dibuix tàctic a, a, a obrir les bandes i afilar un poc les bandes en, en Piatti i en, mm. i en, en mm. ve, ve per Negredo, ve ah. per Negredo, ve... Però Pero tiene una tiene una raza sencilla N'hi que fijarle balón a Negredo. desde la banda, si tú tienes un rematador pur, Tan simple... que darle balón Pero yo no, trove no a lo que fa Nuno. Está claro que Nuno uno eh, de la puntuación que y y no se le pot dir res. Pero a Negredo te que jugar. O sea, no pueden pensar Negredo, no, juega en casa, pero fuera una ahora A veure, que jugar en Negredo siempre. Y más que no está al Cáceres. Ah, que jugar en Negredo siempre. A, partir de ahí, lo que no puede ser es... sí, Negredo en casa sí, pero fuera no me Gonzalo va jugar siempre. que el otro que, otro día Va a especular en el de de Nuno en, contra el Córdoba? Pues completamente. defete De fete te dic hombre Hombre, de fet, te dic més. la vas lo primero que vas a pensar es... me dona por. Después guañar el, Valencia y no puedes decir res, Porque, claro, ¿qué vas, a decir? no pots dir res, ha guanyat el València, però jo conforme vaig llegir l'alineació ja me va entrar por. Sí, eh, havia... I crec que ell xua molt, eh? però, se la xua molt, el que passa és que és tot de, de, de, dolç i que, que t'es quedi. Acaba eixint bé, però és cert que ja s'hem aprofitat, eh, aprofitat no, ja s'hem eh, acostumat a que per molt lògic que sembli un 11, te'n recordes la setmana passada que deia Gonzalo, ens agrada l'11 a tots, sí. perquè semblava ah, el millor xic de fa un canvi. De fet, vaig estar a punt d'enviar-te un WhatsApp. Sí, Quan vaig llegir la l'alineació, t'anava a escriure i a dir-te, mira, el que van parlar, pom. De totes formes, són les jaimitats que fan tots els entrenadors, de vegades. Que... A voltes tenien tres sí, sí, sí, sí, uns més que altres. Se li creuen sí. els cables i ara vaig inventar el món del futbol, però en, en Marte. No, escolta, estem en la terra, i jugar normal. Que la jaimitat, l'Isbe, com l'altre dia en Córdoba, claro. perfecte. No, i no pots dir Ara, tampoc, tampoc dicen sempre bé les jaimitats, eh? Sí, hiciera una y. No, pero. A la y el experimento en Jimona. A la FIT, recuerdo también que en la época de. Y no, no, no, estoy comparando con el otro Sí, yo sí, yo, eh, pero pero sí que sé que siempre había un cambio dos en la línea que te sorprendían que no te desesperabas. Sí, pero el dibujo no cambiaba. Y la forma de jugar no cambiaba. Y tú sabías y tú sabías que cambiaba uno per línea. No te feia un animal de, que te comen el día... el, els no el día. es uh de Copa, que te canviaven a 7 o 8 no, te cambiaba uno per línea, lo mejor Sí, pero yo creo que el otro día él tenía tenía un objetivo y es que De Paul aclarara un poco el panorama en, en, la primera línea pero arribaba de los hombres de segunda línea y eso es justo lo que va a pasar en el gol de André Gómez. Mm, de Paul mm, cabo banda, el spy fica el balón André Gómez y André Gómez está soles y marca. Yo creo que, yo creo que, yo creo que mm, valida el plantejament tàctic de Nuno. I jo sóc molt crític en Nuno. Eh? És, és la manera de... Sí, de eh, que al final, al final acabes guanyant per, un, per una reon ja per les braves de, de, jo li fica, de l'equip. Jo li fico a tres llebres ahir i els que comencen a córrer i mareja als centrals i, i, i qui vinga, qui vinga... Gonzalo, ràpid, que, que, que anar a la publi, digues. Eh, molt ràpid, que estan també parlant de Negredo. Eh, lo que no podem fer és que deixamos del rendiment de Negredo, dels gols de Negredo, uh mhm. -huh. si no jugues partits. Ha fallat uno. Claro, és que... No, home, però és que no, sempre hombre, estem igual. Uno. O sea, Negro, negro va a jugar lo mateix que Parejo, és a dir, sí o sí. Pues, I, no, eh, sí, Pere Boren, no, Pere Boren. Se vede, si no, no ho sap. I l'altre dia no jugava perquè, mira, perquè... Diumenge, vaya... la solució. Senyors, última pausa en Esports 90 Sentit i crec que anem a poder parlar amb el president de la Valenciana, Vicent Muñoz Castelló, i amb el company Vicent Llanes, que ha estat en l'assemblea de la Federació Valenciana de Futbol. N'hi ha vaga, 7 i 8 de març de la Valenciana. Ara ho expliquem tot. Una pausa i tornem. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a visitar Lexus Valencia, el nuevo centro autorizado de Lexus. Disfruten sus 2.000 metros cuadrados del extraordinario servicio Lexus y lo último en tecnología híbrida de altas prestaciones. Le esperamos en Lexus Valencia, Avenida de Tres Cruces 42 los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La lluita per la tercera plaza a la 97.7 Radio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València-Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Colabora en Productos Arte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Estem ja en els últims 12 minuts de programa, així que anem a anar ràpid. El company de Super eh, Vicent Linares ha estat esta vesprada en la Federació Espanyola, en la Federació Valenciana de Futbol. Hi havia una assemblea per a decretar la vaga que finalment ha sigut així, eh, decretada i aprovada per unanimitat el cap de setmana del 7 i 8 de març. Lini, què tal? Bona nit. Bona nit, com estem? Bueno, per, el que me dius, no hi ha hagut ni, ni la més eh, mínima controvèrsia. Unanimitat de tots els presents per a anar a la vaga votació amb alçada de tots els assembleistes que han, que han assistit a, a, a l'acte i, com tu bé has dit, tots els que han anat han votat a favor de no jugar aquest cap de setmana de 7 i 8 com a mesura de presó. Eh, president de la... De pressió. De pressió, de fet. President de la Valenciana, Vicent Muñoz Castelló, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit a tots. Bueno, para el futbol en València el 7 i el 8 de març eh, i molta gent ens pregunta i es pregunta per què para la Federació Valenciana? Exactament què demana? Per què fa parar el futbol? Bé, eh, pues, degut a una circumstància que ens se presenta per a la temporada que ve, en la que, eh, segons eh, un estudi fet per el Ministeri de Treball i el Consell Superior de Deports, eh, aplicant eh, la llei de d'ajuda als emprendedors, uh mhm. -huh pues pensen que la relació que existeix entre tot el personal que té una activitat, diguem, eh, continuada i programada dintre d'un club de futbol, com pot ser pues, doncs, un fisio, o el, el, el, la persona que, que porta el material, uh -huh. o el cuidador del camp, Correcte. o eh, un monitor, o un entrenador, o en fi, eh, totes les qualsevol. persones que col·laboren ahí, qualsevol, mm. pues, eh, si percibix una, de algun tipus de compensació, i aquesta compensació deu de tributar en primer lloc eh, eh, la quota corresponent a la Seguretat Social, bé si ja és parcial o cada un com ho tinga, i eh, a més, pues, claro, eh, incrementar-ho en el, fer les retencions oportunes i incrementar l'IRPF d'aquesta persona. En el qual els equips eh, econòmicament hi sent molt desafavorits. És, és cert, és una evidència. Jo només vull mm. fer-li eh, una pregunta, president. Eh, després eh, el meu company Vicent Linares probablement li farà una altra, però eh, eh, pregunte, eh, des de, no, no vull ser ni demagogo, ni agorero, ni tirar la culpa a ningú, però eh, he de preguntar-li, com li explica vostè als més nanos que per un tema de diners ells no poden jugar a futbol el dia 7 i 8 de març? eh, no se trata de explicar, se trata de cada club té que fer-los arribar que eh, eh, la situació que es pot presentar l'any que ve eh, poden ser dos, únicament. Una, si tot això s'ha de complir, han de, pagar, han de pujar les quotes, perquè si no no van a poder suportar l'increment de, de cost que té això, o no tindré la meitat de servicis que tenen els xiquets, és a dir, pues, si entrenen dues vegades a la setmana, pues, entrenen una, en contra de tindre un entrenador cada equip, pues, que en tindran un entrenador que passa dos o tres, eh, que porta dos o tres línies d'equips, en fi, rebaixar en la qualitat dels servicis i per tant han de fer-los vore no a ells sinó als pares que el que se presenta pot ser eh, eh, eh una, una, una, d'entrar una complicació molt gran per a que el club sigui viable. I segons, si es busquen solucions, si han de ser a base de diners, doncs dime tu la circumstància actual que tenim la majoria de les famílies en aquest país, si podem afrontar, pues, pues no sé, un 25 o un 30% només de les quotes que paguen els assetjats mensualment. Lini, pues pensem, pensem que és matar mosques a Caronais. A Caronais. Que eh... no, no, no, té, no té, en aquest moment no té ningú sentit. Vicent Linares, alguna pregunta per al president de la Valenciana, per a Vicent Muñoz? Sí, Vicent, bona nit. Eh, Hola, bona nit. Eh, crec que fa uns mesos era, era la seva, no sé si la cinquena o la sisena reelecció com a president de la Federació Valenciana sí, de Futbol. Vostè, sí, vostè sí. té, com, com diria el, el malgrat la, Luis Aragonès... La, la sèptima. Té, la... la sèptima, correcte. Vostè té el cul pelat en això, val? Lo que li ha passat avui o lo que ha passat avui és... O sigui, eh, a vostè li genera satisfacció per haver vist que els clubs respalden la postura federativa o que la Asamblea respalda la postura federativa o li, o li, o li genera o, o, o està vostè trist perquè me pense que és un fet sense precedents. Mai ha parat tot el futbol base i ha parat tot el futbol amateur valencià per una vaga. És, Mai. és un motiu d'alegria? Mai. O no és ningú motiu d'alegria. És senyal que les coses, per lo que siga, no estan fent bé. I, per tant, no, no, no és motiu d'alegria. És, és, és, jo crec que, Recordo crec que ha dit algo en l'assemblea, que no pensava mai que, que, que, que, que m'era en una estació... En una amb empresa com el seu discurs, amb empresa sí, el eh, seu discurs. Eh, jo recordava pagament de sol, que havia comentat aquesta cosa. Perquè a ningú li agrada que fer un xiquet es queda un fin de setmana si s'exuara en il·lusió que posen ells. Però tenen que entendre que és important, no hi ha ells, perquè els xiquets, els pobres, pues, pobres no, Eh, gràcies a l'edat que tenen eh, són tot, són tot innocència i per tant no van a comprendre-ho. Els, però eh, eh, els pares i els components directius de tots els clubs han d'entendre que sí, que havia que fer alguna per a manifestar aquest descontent i que és precís buscar-li una solució, perquè com també ha recalcat una assemblea, no volem ser un, un, el, el futbol no vol ser un, un, un ente que no, que no sigui solidari en els problemes de la societat. El futbol no, és, no li resulta agradable que si poguera pagar-li a un xiquet una seguretat social que estigui entrenant o que estigui col·laborant en el club, doncs és l'ideal. El club el que té les circumstàncies és que no té cap d'ajuda per cap de cantó i si ho han de pagar i ha de dir tot a costes dels pares i dels socis i membres d'un club, aficionat, estem parlant, eh, aficionat, pues, com mitges masses socials avui no existeixen, han de considerar les circumstàncies del futbol, que s'augmenta tot el futbol professional, que els camps abans, fa, fa quan jo era president del club, el camp ficaven 1.000 persones en cada partit de tercera divisió en el camp, i avui en dia en van com a molts 150 o 200. Que, és dir, ha canviat tant que és impossible mantenir el futbol, que el tenim, el tenim estructurat d'una manera que en totes les seues carències que té funciona, ¿Eh? en todas las ganancias que té, lo que no pueden hacer es de repente encarirlo en un 30, un 35, un 40, segons clubs per cent, les quotes de xiquets perquè pugui sobreviure. Això és inviable. Això és condenar-lo a anar, a anar a terra. I això és condenar-lo a una situació pues, que anem a convertir en un futbol elitista, que podrà jugar al futbol el xiquet que és un pare pugui pagar una quota de 70 o 100 euros al mes però no de 25 o 35 o 40 com s'estan pagant ara. Està clar, Vicent... I, i per, eh, per tant veig que no, que hi ha que prendre una determinació i, i mostrar el malestar que hi ha des del futbol, però no per nosaltres, nosaltres ja som majors, nosaltres ja ho hem fet tot, pràcticament, en, en el món del futbol. Són els que venen, són els, no, els, els, nous, els futurs valors que anem a complicar-los la pràctica del seu deport preferit. Ja Vicent Muñoz, una pregunta, perquè més, eh, me queden molt poetes, a veure si m'ho pots resumir en, en 15 segons perquè tinc una curiositat, eh, que sí. abans la plantejàvem sí. eh, eh en aquest sí. debat. I eh, per què no pareu totes les territoris a la mateixa hora, que tindria molta més ressonància? Bueno, eh, pues no ha tingut eh, uniformitat perquè hi havia una que ja ho tenia programat per un motiu molt particular d'ell en la seva comunitat, uh -huh. tenia altres motius i el, i aquests senyors ja ho, havia, ja ho havien convocat. I després que cada territorial té un, té un sistema, diguem, té uns estatuts i té unes clar, normes. Ha hagut moltes territorials que sí que han pogut, per decisió de la Junta Directiva, dir, pues la setmana que ve, perquè fora immediat, des que tot això mm. vam emprendre, veritat? Bon, però la valenciana s'ha tingut que sometre als seus estatuts, els seus estatuts li demanaven 20 dies com a mínim de convocatòria per a l'assemblea, ho han fet una preparació, han fet reunions, com saps, per tota la comunitat, en tots els clubs, i, bueno, i a raó d'ahir, pues, claro, mos, mos han entrenat. Però esta setmana crec que ho fem, en més d'aquesta setmana, Castilla-La Manxa i nosaltres coincidim. Perfecte. President de la Valenciana, Vicent Muñoz Castelló, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Pues eh, gràcies a vosaltres i agraït per el vostre cas. Molt bé. Sí. president de la Valenciana. Lini, gràcies. Bona nit. Al company de Superdeport que ha cobert esta eh, assemblea en el dia d'avui jo crec que ha quedat clar el per què, ho hem explicat, perquè aquesta eh, llei d'emprenedors fa que eh, tots aquests eh, càrrecs que eren abans, eh, crec que ha dit que PP, gratificats, ara tenen que passar per caixa i això encariria la supervivència dels clubs, com bé diu Vicent Muñoz, o paguen eh, ja, ja que la, eh, jo entenc que els clubs tenen que pagar l'IVA i tenen, que, tenen que, no, que no se poden fer coses en negre però hi ha que buscar una solució intermitja perquè si no el futbol va ser simple és una animal que tu a un entrenador monitor no anem a dir entrenador que va a entrenar dos, dos vespres a, a, als porters de l'Aleví a xiquets, no, ja no als porters, a xiquets mm. que a lo millor cobra 70 euros al mes, li vull, li vull demanar un 40% d'IRPF. Sí, sí, està, està claríssim. Sí, jo, no, jo, jo t'anava a dir, eh, el futbol ha, eh, ha de complir però, eh, però s'ha de buscar una solució. Però això no és un xou, és una gratificació. Que no és un en, En efecte, i, i s'ha d'anar a un lloc en el que si se carreguem el viver de, eh, si se carreguem el viver de jugadors, eh, el futbol a la fi acabarà, acabarà pagant-ho i no se pot, eh, a la fi no, pot, eh, no podem fer el que un nano que vulgui jugar a futbol, que ho té a l'abast de la seva mà generalment eh, en temps de crisi perquè el pare pot fer un esforç, si li demanen a aquest pare quadruplicar l'esforç finalment el nano no podrà jugar a futbol sí, en unes condicions mínimes eh, eh garantir-li pues, això sí, problema de, passar, de pagar 30-35 euros a pagar 100 és impossible, és impossible. el problema és que qui té que decidir això no pensa en això uh -huh. en les coses que estem parlant dels xiquets no me miren interesos <laughs> es que eso es lo de siempre pero es como en la vida. Al final es que no, me miren interesos No se posen en la, en la de, de y de lo que pueda pasar ahí está señor Pues van a mandar eh, tancant. Eh, estén eh, en el tan final de, de programa, señores ve eh, eh, Canales el dumenche vull dir, de Canales? yo éramos defensor de Canales. Y una vez. Yo en el día, en el, el momento vez. en que el Valencia va a fichar, yo creo yo, yo a apostar y me va agradar molt si fitxés. El temps todo la actitud del eh, futbolista... Eh, ahí ahí ahí, ai, no ha volgut, no no ha a jugar en el Valencia Claro. Canales va a ser de yo, a la desilusión total. Yo el Vice Fendre hasta el momento en que se embanar y no me va a agradar la manera. Y un con en el que en, la que el van a tactar Rufete y Amadeo Salvo en sus últimos 10 eh, de, Valencia. es e, que e iba a acabar crema de Valencia y del Valencia. Pero me, desenchufa de Canales. Me desenchufa porque a Mel el en perspectiva de Dones Hunter, de hecho de que no a chuar en el Valencia. no volía en el A lo que el Valencia, efectivamente, el, el va tratar no. Però el dos, el dos els Ell se queda eh. fora en un València llevant en eh, la primera jornada en la que Pizzi se fa càrrec del València i demana ja, i ja demanar-se i Pizzi diu tranquil Pizzi Rizzino intenten convèncer-lo però ja el jugador ja s'havia encreuat a més me diuen que d'una manera eh, bestial i, I era, un sí, xiquet, eh? era un xiquet i ja, no, i ja no hi hagué forma senyors ho deixem així. Pepe Aguilar, moltíssimes gràcies. Molt bona nit. Gonzalo Polo, moltíssimes gràcies. Bona nit. I Andreu Alborona, moltíssimes gràcies. Bona nit, Manolo. Ho deixem així. Recordeu, diumenge a les 11, el futbol que vos ve acompanyant des del principi de la temporada en valencià sense edulcorants i sense filtres. València Reial Societat. És la pròxima cita d'esta casa amb l'esport, el diumenge a les 11 del matí. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà la lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonía, valencia Real Sociedad. El fútbol contat sense filtres y en Valencia a Manolo Montal y Salva Folgado. Sports 97, el partido, valencia Real Sociedad. El teu equip, la Radio. ràdio. en Productos Arte, Lexus Valencia, ben Gasolinera Tasco, Ferto y Fotopro.